golle simori nogas e jeedidi ndena yaada amen itali fellitama paul e hunde e soknobe wadbi ndesnda mawdo soldatebe goto biiteedo julius je yaad e habbere soldatebe cesar min juli e lana gommika adramittiyun nde woow e tufde asi tawi amen gondi e masadwan naajo tesalonik goto biiteedo aristark min pokkiti jonge e mum min jotti sidon yulius nde wonno ina laaɓanno pol reedu rokki ɗum yo yaha to sehilaaɓe mum ngam ƴeewoyde toon ko sohli nden min gummimo ɗon min takki duundi sipar sabu min kuccitno ko e henndu min tacci sar silisi e pamfili min jettimira e diwan lisi ɗon mawɗo soldateɓo dañani min laana gummi ko alakasandari fay ko italie jolni min heen e nder balɗe kewɗe laana amen yahratno ko seese ko e tampere mawde min jottori tolno kinin nde tawno hendo ndu haɗi min yawtude min takki duunde keret nde tolno solomon nde min takkerinde caɗeele min joofoye nokko biiteɗo tufɗi jooɗɗi sara saare lasaya nde tawno min bonirama saha kewɗo te ɗangal laana hulɓanima hankadi saabu korko ɓenni hool waajiɓe wi' bandiraɓe mi yingal ɗangal ko kewewal bonandeji e basal wona laaraka tan e dimgal mum kono eɗen mbawi walte hay wonkiji men kono mawɗo soldateɓo ɓurno hoolaari ko mawɗo laana o kañum e joom makko o nde wonno tufde ndeɓe goni nde welani dabbodi ɓurɓe hewde ɓe mbi yoɓe joltumoyli bel aɓe gueto yettade fanixa tufdi keret huccinde hirnangue worgo e hirnangue rewo gam dabboyde toon ɗo kenal worgo fuɗɗi wuttude ɗo ɓe cikki maɓe mbawa jofnude enneyi maɓɓe ɓe joltimoyli ɓe takki dande keret kono caggal ɗum seeɗa hendu mawdu witendu funnague rew ummi to leydi to duppiti laanaka hayti min donki hadde hendu ndu nawdeka ko ɗum waɗi min gaccika aka haya ɗo min dewi les duguel tokosel bitegel kawda ɗo min cippiri ɗon e laanel kakkitowel ngel min poyligel nden ɓe ŋabbaningel ɓe ƴetti ɓoggi ɓe piili laanaka nde wonnoɓe kulno ko sinkoyidi ceeni sirta ɓe tellini wiir o ɓe goppi ak hayat hendu ndu yerɓini min doole ko ɗum waɗi jango e mum ɓe puɗɗi weddade dimgal ngal e ñalawma tatab o ɓe beddori juuɗe maɓɓe kaɓirɗe laana ɗe e nder balɗe kewɗe naange e koode fof peeñani to hendu ndu ustani sembi min battindi ni ko miijaade min daɗata nde tawno yimɓe ɓe jooɗima ko juuti ñaamani pool dari e hakkude maɓɓe wii bandiraɓe oɗon mbawno e heɗade mi mbason ummade keret beele ɗi bonandeji e ngal basal ina mbasa heftade hen joni noon mboɗo waajo on yon gondu e cuusal ngati hay goto e moon wasata wonki mum kolana ka tan wasete maleyka allah joomi am mo ndewat mo feeñani kam e oɗo jamma wimi pool woto hul aɗa foti darade e yeeso césar te allah jaɓanima gurdam ɗannottoɓe e maɓe foof ko ɗum waɗi gonde e cuusal gadi mboɗo hooli ko allah haalanimi ko ko noon tigui worata kono alay sago janoyen e duunde e nder jamma sappo e nayaɓo o ɗomin kaytata e geeci adriatique ɗo dognoɓe laana ɓe tini hedde hakkude jemma emin ɓatto leydi ɓe joli ɓoggol kaɓɓogol ko teddi ɓe tawi luggeki ki ko hedde diraji capanɗe jeeɗiɗi e joyi ɓe jeeyi ha yeeso seeɗa ɓe jolingol kadi ɓe tawi luggeki ki ko hedde diraji capanɗe joyi e joyi nde wonnoɓe kulno ko yanoyde e kaaƴi ɓe joli moliji nayi to caggal laana to ɓe goni e ñagade yo weeta nde tawno dognoɓe laana ɓe jiɗno ko ɓoccitaadi ɓe jittiɗi laanil kakitowel ngel e ndiyam ɓe mbi ɓe goni ko e ñiɓɓoyde mooliiji to yeeso laana to kono pol wi mawɗo e soldateɓe mum so tawi ɓe yimɓe keddaki e laane ono noon mbawata dadde e on saaha soldateɓe ɓe taƴi ɓoggi jaggunoɗi laanel kakitowel ngel goppingel hayti nden yeehi haa wendoogo pol waajiɓe kamɓe fof yooɓe ñaam e ɗiɗo konngoli ko hannde waɗi balɗe sappo e nayi oɗon ñoofi te on ñaamaani hay huunde ko ɗum waɗi mboɗo waajo on yon ñaam ngati ko ɗum rokkata on sembe tawde hay gooto e mon wasata hay leeɓol hoore mum caggal nde o haali ɗum o ƴetti mburu o yetti allah e yeeso yimɓe fof o taƴi heen o woni e ñaamde nden ɓe ƴettiti cuusal kamɓe fof ɓe goni e ñaamde kamɓe ne minen fof komin pittaali temedde ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi e jeegom e nder laana hee nden ɓe ñaami haa ɓe kaari ɓe mbeddi bele ɗe e geec ngam hoynude laana ka nden weeti ɓe cooyni ŋoral e ceene mum kono ɓe keɓtinaani leydi ndi ɓe pelliti joofnoyde toon laana ka so ina waawi wande ɓe kaɓɓiti mooliiji ɗi ɓe ngoppiɗi ɗi njooli ɓe njolbini ɓogi gawƴirɗi jiiltooje ɗe caggal ɗum ɓe piiltowiir o ɓe ŋabbini ɗum to hoore laana to mbele henndu ndu ina duñiraaka yeeso ɓe ndaagani ceenal daande geecngal kono ɓe njeni e tulde ceenal laana ka sinki ɗoon hoore makko ruufi e nder ceenal he haa ko ronki dilluɗi ben feƴƴi ɗe ngoni e dajjiddi laaci makko soldateeɓe ɓe miiji warde sokaaɓe ɓe woto goote maɓɓe yinaadi ɓoccito kono nde wonno mawɗo soldateeɓo yinnoo ko danndude pool haɗi ɓe waɗdi ɗum o yamiri waawɓe yinaade ɓe yo ngada yannde e ndiyam njoofoye dow woɗɓe ɓe yo gaylo e maguiji walla e keltini laana ka ko noon kamɓe fof ɓe jofiri e dow cellal e kisal